Маша здзівілася, калі выявіла, што білета ў Тараса толькі два. Як? Ты не ўзяў на Зосю. Тарас моцна збянтэжыўся і Зося таксама. Ну што ты, э, Я зусім не хачу перашкаджаць вам. Чым ты скажы, калі ласка можаш перашкодзіць нашым? Маша гаварыла з калідора, куды выскочыла пераадзець плацце, але пры ўсёй шчырасці адносін да зосі яна не абуралася. У голасе і гучала одно вясёлае здзіўленне: Эх ты, кавалер, Хіба так можна рабіць? Зося сядзела на канапе ў звыклай позе, падкурчыўшы ногі, пакрыўшы іх цёплай хусткай. У кватэры было нават душна, але у яе ўсё яшчэ жыло нервовае адчуванне, што ногі стынуць. Так у калекі жыве боль ампутаванай нагі. Да прыходу тарасы яны нешта кроілі, і на канапе былі раскіданы зялёныя, чырвоныя, адмыслова выкраеныя шматкі, як кветкі. Яна збірала іх, звязвала ў пучкі. Маша вскочыла ў пакой з распушчанымі валасамі, пачала прычэсвацца перад люстрам. Яны залюбаваліся яе залатымі валасамі. Зося глянула на Тараса з усмешкай сястры, старэйшай. Словамі, ён, напэўна, нічога не растлумачыў бы, але вачамі, позіркам, здолеў попросить у зосі прабачэння сказать не думайте про мяне дрэнна просто мне хочется ну трэба побыть ёй у двоих зося зразумела але тут же адчула что недзе ў самым далёкім тайнічку яе загоенага сэрца варухнулася зайздрасць тихая и добрая по і гэтае пачуццё яна забыла, бо не ведала яго шмат год, а таму спалохана прагнала яго мілые ну, прэч, няхай сабе і добрую зайздрасць, хіба мае яна права ім зайздросціць, яны маладыя шчаслівыя, у іх зусім іншае жыццё. Зося любіла машаных сяброў усіх, любіла, каб яны часцей заходзілі, яны як бы звязвалі яе з вялікім светом, з новым жыццём, якое яна ўваходзіла асцярожна і нават з некаторым недаверам. Яны былі розныя, але ўсе шчырыя і добрыя, лепш за ўсё гаіла яе душевныя раны, добрата людская. Яна руйнавала рэшткі недаверу яе да людзей і жыцця. Тарас заняў яе сэрцы ў думках асобае месца. Яшчэ ў сылцы яна часам думала, што магчыма, каб ён ну каб ёй тады ўдалося знайсці і прытуліць таго хлопчыка. Лёс яе быў бы зусім інакшым. Яна зноў падумала пра гэта. Перад аперацыяй ёй вельмі хацелася пабачыць Тараса, але яна не адважылася прасіць Антона Кузьміча, толькі расказала, як шукала яго сына. Калі Маша паабяцала запрасіць яго, яна моцна хвалявалася, чакаючы іх. Калі ён прыйшоў, была трохі расчаравана. Чамусьці ён уяўляўся ёй зусім іншым, магчыма, больш падобным на яраша. Але пазней Зосе здалося, што ў яе і ў Тараса падобныя характары, ці не таму, што і лёс іх шмат у чым падобны, Яна полюбіла яго як брата. Але каб яна тады знайшла яго, яны б сталі братам і сястрой на ўсё жыццё. Аднак, нягледзячы на гэтую любоў, у апошні час з'явілася нейкая іншая трывога, незразумелая, неасэнсаваная. Яна выяўлялася асабліва выразна заўсёды, калі яны ён і Маша, Вось гэтак збіраліся ісці гуляць у кіно ў тэатр. Не, гэта не было рэўнасцю ні да яго, ні да яе зайздрасць да іх маладосці. Можа. Падфарбоўваючы губы, яна, як і ўсё іншае, рабіла гэта умела і з пачуццём меры. Маша сыпала ў люстра, іскры смеху. Тугадум ты, Тарас, і ўвогуле мядзведь. Я здзіўляюся росты ў горадзе ў такой інтэлігентнай сям'і. Каб ты пабачыў, дзе расла я. Але сказала яна гэта не са скаргая з гонаром і радасцю. Расла ў бядзе, а вырасла вось якая. Любуйцеся! Зося пажартавала. Цяжка поверыць, что ты не панскага роду, каб я не бачыла твае маці. І тут же зразумела, что сказала недарэчы, машин твар у люста у люстры адразу змяніўся. Дзяўчына цяжка вздыхнула. Мая маці, як бы спалохаўшыся нечага кінула фарбу подхапілася сказала тарасу пайшлі мой верны рыцар подбегла да зосі абняла пацалавала ў шчаку прабач і не сумуй без нас у фае тарас неспадзявана для сябе ўбачыў славіка з нінай славік спачатку аслупянеў Ён знарок пайшоў не ў цэнтральна ў гэты новы у залінейным раёне кінотэатр, дзе бадай выключалася сустрэча са знаёмымі і раптам на табе. Ды з кім? Ён гатовы быў збегчы куды хочаш, калі Тарас і Маша рушылі да іх. Люскавацца немагчыма, людзей было яшчэ немнога, ды і зусім іншае пачуццё спыніла. Зачараванасць Машай. Ён даўно не бачыў яе, і калі пасля сувязі з нінай вобраз яе зноў завалодаў яго марамі, то ён часам, каб супакоіць сябе думаў, што яму толькі ўяўляецца, што яна такая незвычайная прыгожая ў сапраўднасці, всё хараство яе, выдумка яго ўзбуджанай фантазіі. Аж Не, не. У новым адзенні недарагім, але элегантным светла-шэрым марсістым паліто і ў кашлатай высокай зімовай шапцы, з-пад якой выбівалася выбіваліся яе залатыя валасы. Яна здалася яму яшчэ больш прыгожай, чым у тую першую сустрэчу на дачы, чым нават уяўлялася ў бяссонныя ночы. Ён просто аслеп адзянне яе вачэй, а глух ад яе голасу непараўнальнага, ні з якім другім задыхнуўся ад непаўторнага адной ёй уласцівага водару. Ён пачуў гэты прыцягальны водар яе цела, валасоў вопраткі, яшчэ здалёк, яна смяялася. Яна казала нешта тарасу, Ён не чуў, Аглушыла я сляпіла яшчэ адно. Хваля рэўнасці да свайго брыгадзіра. Не ён, а Тарас, познаёміў дзяўчат. Маша не аглядала ніну з той крыху зняважлівай цікаўнасцю, з якой аглядалі некаторыя славікавы сябры. Не, Яна выхаваная жыццём і бальніцай, ніколі не раздзяляла людзей на нейкія катэгорыі, а тым больш не меркавала пра іх по вопратцы па знешнасці але і яна глянула на славіка са здзіўленнем я здзівіла няніна яе здзівіў славік і ён убачыў гэта зразумеў стае хвіліны ён бачыў усё кожны яе рух кожную іскру в вачах ледь прыкметную усмешку пералівы ценяў на твары і ўсё разумеў з незвычайнай неверагоднай просто такі мефістофельской праніклівасцю яму хацелася закрычаць ад роспачы укусіць самога сябе калі ўбачыў іх побач параўнаў простенькі зямны мізэрненькі дзядлік с пачырванелым носам і маша калі хвіліны ў трапенні мінулі і славік вярнуў сваю самаўпэўненасць і дасціпнасць ён кінуўся як у у вір, як матыль на огонь, запрасіў усіх у буфет. Частаваў з купецкім размахам талерку эскімо. Ешьте, <laughs> хоть пуза распиражите, паукило мишак. Як? У гэтым буфете яшчэ знайшлося шампанское? Ура! гаргандлю давайте шампанское протэставаў тарас сарамліва адмаўлялася нинка ён прымушаў іх сілком есці піць ён быў падкрэслена уважлівы да ўсіх але ў сапраўднасці нікога для яго не існавала акрамя машины вся шчодрасць, усе жарты, усе словы, смех для яе адной толькі для яе. Тарас нахмурана маўчаў, хутка пачала разумець і ні на што да чаго, прыгледзелася, прислухалася і стала ведушчая, дурная, дурная. Як яна могла падумаць, што славик пакахаў яе, спадзявалася, верыла, марыла, Хіба так кахаюць. І хіба такая, як яна простая кранаўшчыца патрэбна яму. Яму вось якая краля трэба, модная, нафарбаваная. Абражаная пакрыўджаная нінка, якую спачатку славікавы жарты смяшылі, сцішылася, замкнулася, адступіла за круглым столікам ад славіка да Тараса. Пашкадавала брыгадзіра, перажывае, сябе не шкадавала, сябе карала, так табе і трэба авечка кіўнул табе пальцем і ты побегла следам як на экране кіно хутка змяніліся пачуцці выбухали одно за адным то боль то безгучны горкі смех роспач ад якой хацелася по-бабску завыць на ўвесь буфет на ўвесь кінотэатр не натрымалася на на ніводным рухам не выдасць сябе восьось яны яны страцілі вселякі сорам Праўда мне што ноч сняцца марсіянкі яны падобныя на цябе я ўжо чула пра гэта ты не арыгінальны А што ў гэтым свеце арыгінальныя мой бог он неяк сказаў адзіную разумную ісціну усё новое давно забытае старое ты выдумаў сам каб я мог такое выдумляць то не завінчваў бы гайкі под наглядам майстра ганчарова я слаўлю тебе тарас выпьем за что за рыжых згода ты за рыжых я выпіў яны няшчасныя ты няшчасная паглядзі на буфетчыцу вонь дзе няшчасная яна не рыжая нафарбаваная твае бацькі прадбачылі моду не вярзі славік ты п'яны ад тваіх вачэй ад маіх вачэй цверазеюць як хто ты цверазеў я гэта бачыла а цяпер не умею Няўжо яны сустракаліся Тарас натугай пракаўтнуў шампанское <clears throat> недармаяно завецца сухое Няўжо яна можа хлусіць Чаму на чаго яна смеецца поморшчылася ніна Нчого смешнага няма колькі часу яны знаёмыя што так размаўляюць Ён пра ўсё расказваў толькі пра гэтую рыжую ні слова ну, прытворшчыкі Тарас не вытрымаў ты хоць бы цішэй гаварыў людзі слухаюць слухаюць бы цікава <laughs> чытаў бы я лекцыю пра спаборніцтва ніхто і вуха не натаперыў бы ты маша слухала б я ўсё слухаю тарасаў уплыў раней ты была больш пераборлівая да чаго да лекцый і да людзей каб як у нас у вёсцы тарасу трэба даўно даць яму по мордзе. У чарговую вспышку злосці Нінка пашкадавала, што ўсё гэта адбываецца не ў іх вёсцы, і дзе размова, дзе размова вялася прасцей, а дзейнічалі хлопцы з большай рашучасцю. Тарас перадавы яму нельга. Яна ўздыхнула. А славе, круцячы ў руках пустую шклянку, ужо чытаў нейкія вершы. Я ругаю, все напропалую, а друзьям товарищам грублю, и меня такого не целует женщина, которую люблю. Нинка запомнила их і подумала, што славик сачыніў сам. Зноў такі як бы для іх, а ў сапраўднасці для Машы. Каб сказаць яшчэ раз, што любіць яе, Яна проверила: « Это ты сам напісаў? Мой сябра, У цябе ёсць сябры маскоўскія паэты, — спытаў Тарас. У мяне ўсё ёсць. І нічога няма жанчына якую ён любіць не цалуе яго і нічога ў яго няма гэта на нейкі міг суцешыла нінку вернула надзею позвонілі клікалі ў залу яны падымаліся по крутой лесвіцы першыя славік і маша зноў яны забыліся на ўсё нават на тое хто з кім прыйшоў і павінен сядзець не на парозе залы і Яна рыжая вспомнила такі пра гэта. Але як славик цягнуўся за ёй позіркам. И калі сеў на место, то ўвесь час глядзеў той бок, дзе селі яна і Тарас. И калі потухла святло і пачалася картина, Нінцы здавалася, што ён глядзіць не на экран, а ўсё туды ж. Беда гераіні расчуліла дзяўчыну. Больш яна не думала пра тое, каб утрымаць славіка, прымусіць яго жаніцца. Дзякуй Богу, што хоць усё добра абышлося, не здарылася таго, чаго яна падсвядома хацела, каб паставіць хлопца перад фактам і баялася, баялася не менш, чым і славіка Цяпер яна прымала гэта як кару за сваю даверлівасць і дурноту. Так табе і трэба. Так табе й трэба! Бязлітасна ўпікала на сябе і плакала, смаркалася, выцірала хусцінкай вочы, Ну і нават азірнуліся з пярэдняга рада. Славік дзівіўся, што яе так расчуліла трагедыя гераіні. Ему смешно стало, бо яго асабіста вся кінагісторыя нюх схвалявала не на грамм. Не кранула ніводнай стрункі душы, банальная драма. Я нават адчуваў некаторую неёмкасць перад суседзямі, што яго дзяўчына такая дзярэўня. Маша і Тарас сядзелі бліжэй да выхада, і калі сеанс скончыўся, выйшлі першыя, Як ён ірваўся славік, каб дагнаць іх лес на людзей, раштурхоўваў. Абражаная Ніна засталася ззаду, хацела схавацца ў натоўпе, і ён спахапіўся, пачакаў яе каля дзвярэй. Але яўна быў незадаволены, што Маша з тарасам зніклі. Можа таму доўга ішоў моўчкі панура настаюшы каўнер нінка таксама маўчала вуліцы па якіх яны ішлі хутка апусцелі горад засынаў але недалёка быў вакзал і там бесперапынна стомлена пыхкалі і зрэдку злосна крычалі паравозы На пешаходным мосце цераз чыгунку вузкім і высокім нінка спынілася і глядзела, як унізе ішоў доўгі таварны састаў. Маленькія вагоны з чырвонымі дахамі, доўгія пульманы з белымі люкамі, пляцоўкі з трактарамі, з лесам, цягнік прайшоў, мімо зялёных і чырвоных нерухомых агнёў стрэлак і святлафору плыў хістаўся аддаляючыся чырвоны стоп-сігнал. Ненка праводзіла яго сумным позіркам, быццам у тым цягніку запламбаваным пульмане, ці, можа, на адкрытай пляцоўцы павезлі яе, шчасця. Але павезлі, хто? Куды? Славік стаяў побач, наваліўшыся грудьмі на парэнчы і пляваў уніз з дзіцячай свавольнасцю цэлячыся ў сігнальны слупок стрэлкі. Не адводзячы вачэй з далёкіх агнёў, ніна сказала: « ціха з болем. Цяпер я ўсё разумею, бачыла, не дурная, Ты любіш яе гэтую рыжую. Не хлусі мне больш. Ты любіш яе. У славіка быццам сто пудовы камень сорваўся з душы паляцеў уніз под мост бразнуўся аб сталёвыя рэйкі разляцеўся на парашок нічога не засталося зрабілася лёгка лёгка і смешна яна думае што ён будзе адмаўляцца хлусіць Ды не, яна сама рассекла, складаны для яго в вузел. Вызваліла ад страху ад абавязку, ад усяго, што яго мучыла. Ён спачатку прашаптаў: « Я люблю яе гэтую рыжую. Потым паўтарыў голасна: я люблю яе потым закрычаў на ўсю прастору станцыі: Я люблю яе Чуеш! Крык яго падхапіў блізкі паравоз. Ненка заціснула руками вушы і кінулася прэч як ад ашалелага побегла. Под яе нагамі загудзела, заляскатала жалезная ферма моста, Ей здавалася, што ён усё яшчэ крычыць ёю услед гэтыя словы са здзекам і радасцю. Не, ён не крычаў Ён ушоў павольна, праводзіў рукой па мокрай парэнчы, шчасліва усміхаючыся, шаптаў: « Я люблю яе. Я люблю яе. Зося яшчэ не спала, чытала. Па прыездзе з больніцы, Яна глытала кнігі з незвычайнай прагнасцю і сама дзівілася. Яна чытала і раней, але тады хворай кнігі не давалі той радасці і асалоды, што даюць цяпер. Тады яна проста чытала ад смутку, каб скараціць час, а цяпер, чытаючы, жыла весела і хорошам. Маша скинула ў калідорчыку паліто, увайшла ў пакой, правяла гарачымі далонямі па холодным твары і гучна засмяялася. Зося адарвалася ад кнігі, са здзіўленнем паглядзела на сяброўку, чаму ты? Там у рамане кіўнула яна на кніжку. Гэта, напэўна, называется Ён попрасіў, яе руки кто тарас маёй зося адчула як ёкнула сэрца цяпер яна зразумела чаму ею была трывога і насцярожанасць да тараса Яна баялася менавіта гэтага, што ён забярэ машу. Яна баялася адзіноцтва. Дзіўна, усяго некалькі месяцаў назад яна пазбягала людзей, а цяпер яе палохала думка, што яна можа застацца адна. Ты згадзілася. Ён чамусьці спяшаецца. Заўтра ж кажа, хадзе у загс. О не, дай мне падумаць. Я кажу яму: дай мне падумать до да новага года. Расчараваўся. Чаму яму загарэлася? Яна скінула чаравікі, ускочыла на канапу, схавала акалелыя ногі под коўдру. Ты ведаеш, я праўда хачу падумать. Тарас, напэўна, будзе найлепшы муж. Але ён вельмі правільным. <laughs> А я з ветрыкам. Ты ведаеш, мяне лічаць сур'ёзнае, а я <laughs> зусім не сур'ёзная. Вось я зараз подумала, каб пасватаўся такі шалапут, як Славік Шкович. Хоць які з яго муж дзіця горкае і не з ветрыкам, а з завірухай у галаве. Але я, напэўна, адразу згадзілася замуж дык замуж як у палонку адразу з галавой бух і ўсё. А старасам гэта вельмі сур'ёзна. Я павінна прыслухацца. Ці ёсць у мяне тое каханне, якое патрэбна яму, ты разумееш? У знак сцвярджэнне, што яна гэта добра разумее, Зося заплюшчыла вочым.